tertúlia en la 97.7. les 11 eh, de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, <coughs> en la sintonia de la 97.7 Ràdio Mel Treball, en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i la nostra web, la 977 esports97.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports97nit on posem la pregunta en el dia d'avui després eh, de l'empat aconseguit a Eibar Eibar un València 1 la pregunta és molt senzilla puntito o puntazo? És la pregunta que vos fem esta nit en el arroba esports97 nit el nostre Twitter, la nostra adreçada de Twitter perquè és cert que durant molts minuts el València ha tornat a ser i ser València plànol sense futbol i molt trist que veiem eh, observant tota la temporada. És cert que la primera part ha estat molt fluixa, molt lamentable. De fet, el València acaba aquesta primera part amb el gol de l'Eibar. És cert que en la segona part <coughs> tot duia la mateixa direcció, el mateix camí, però que se produís una acció. L'expulsió d'Orban, injusta per part de González González, penal que no és, el València es queda amb 10 homes, llança Saúl Berjón i el para Jaume Domènech, el porter del València. Altre penal parat per Jaume Domènech, dos de dos en el València Club de Futbol des que ha arribat a la primera plantilla en la Lliga, el tercer penal li el van transformar en Gent, però estigué a punter de parar-lo, va endivinar el lloc, i certament creguem que el València ha trobat en Jaume Domènech un porter de moltes garanties de cara al futur. Crec que anem a tindre debat de valent quan Diego Alves torni a estar en disposició de jugar, sembla que és d'ací 3-4 setmanes que en gener ja pot estar el porter brasiler preparat per a reaparèixer, però que en el camí s'ha trobat una pedra. I pedra és d'Almenara i li diuen Jaume Domènech. A partir d'aquest penal que para Jaume Domènech i evita el 2 a 0 del conjunt de l'Eibar, Gary Neville fa un canvi. Moltes voltes hem criticat a més entrenador i en altres èpoques amb altres entrenadors els canvis que nosaltres anomenem de taller de cotxe. Roda per roda, seient per seient, limpia parabrises per limpia parabrises, eh, carburador per carburador, és a dir, lateral per lateral, central per central, pivot per pivot, davanter per davanter o interior per interior. I això canvis, per això no fa falta ser entrenador. Agarres una peça, peo per peo, al fil per al fil, torre per torre. No hi ha més que eh, pensar ni que pegar-li la volta. Els canvis que impliquen eh, una ruptura amb la linealitat del partit i que volen canviar alguna cosa, generalment no són mai els d'home per home. A excepció de que puga entrar un més fresc per un altre que estigui una miqueta més cansat. Avui Gary Neville se l'ha jugat i llegit bé. El València amb 10 homes lleva un home del centre del camp, lleva el lateral dret, que era Barragán, ubica ahí a Cancelo amb tota la banda per a d'ell i trau dalt Álvaro Negredo junto a Paco Alcácer, Eran dos davantes. esa manera, el Valencia conseguía finalmente el gol del empate. En un balón que era capaz de proteger en la frontal del área Álvaro Negredo, que era donada per a André Gómez, y que André Gómez dins de l'àrea, en jugada, segons la presa, hi ha una presa en la que se veu clarament que és el jugador de l'Eibar qui fa el gol en breve a porta, i hi ha una altra presa en la que es veu clarament que que és André Gómez qui impulsa. Per tant, davant del dubte, anem a continuar apostant per eh, André Gómez, encara que eh, ja segons la pressa que un veja pot tindre una perspectiva o, o l'altra. Ha sigut valent Gary Neville i li ha eixit bé, el qual és dins del roïn perquè empatar en el roïn és una bona notícia. La part que convida l'esperança és que l'equip ha acabat millor que l'Eiber i que fins i tot ha pogut guanyar en una última jugada en la qual Ramis ha anat al carrer, ha tombat al Càcer, que es plantava soles davant del porter d'Acier Riesgo i la falta posterior ha eixit fregant l'escaire. El València ha estat a punt de guanyar, però que el València hagi tirat només 20 minuts finals de 90 d'un partit i davant un rival com l'Eibar és preocupant. Preocupant, perquè ja té la cinquena plaça molt lluny, a 6 punts, que és el Villarreal, i preocupant, lògicament, perquè dels Jocs Champions, a la per ara, és com parlar d'anar al Perú a caminant a la pata coixa, anar i tornar, que se fa més que encara. 11 i 36, com sempre, és moment de posar-vos en antecedents del que ha sigut el dia acudint a les nostres 5 fotos. empat i gràcies. El València empata a Ibar amb una penosa primera part, un penal parat per Jaume i valentia després de l'expulsió d'Orban. Gary Neville s'ha mostrat satisfet amb el punt final. We wanted to win and we expected to win. Queríamos ganar y esperábamos ganar. It doesn't take, you know, getting a draw isn't the result that we wanted, but also when we look that we were 1-0 down, down to 10 men, I think that the draw ends up looking like a result that's positive because of the fact that the situation in the game that we were in. El empate no es lo deseable, pero cuando íbamos perdiendo 1-0 y jugando con 10 jugadores, eh, nos supimos levantar y conseguimos finalmente un empate que sí que parece positivo por cómo se eh, dieron las circunstancias. Dubtes de futur sobre una resposta a una entrevista concedida a Sky News, una cadena anglesa Gary Neville, eh, Gary Neville ha volgut aclarir que té sis mesos signats pero que te vaya per a integrar-se així com se n'ha molts En los próximos días instalará en Valencia a la seva família. If I knew it was just for five months, si supiera que solo es para cinco meses, I wouldn't move my two girls out of school next week. No sacaría mis dos hijas del colegio y las traería a Valencia la próxima semana. I would, you know, the disruption is obviously a big thing. <laughs> Mm, es eh, muy importante period of tiempo. Yeah, and I, it's important for me that you know I, I, I need to show commitment for this six months. I accept it is You know, that's what it is at this moment in time. De momento son estos seis meses, pero que no se sabe lo que puede pasar. 2 de 2, segon penal parat per Jaume Domènech, que ha donat al València l'opció d'empatar. El porter defineix així com treballa en la, la sort en els penals. Pues bueno, yo analizo a veces a, a los rivales un poco, pero tampoco sin obsesionarme, y luego pues creo que es intuición, donde Eh, me viene que va a tirar, pues me voy a ir con todo, ya está. Derrota y la derrota de Llevant 1-2 ir delante granada Granada el equipo de Rubi como último el el entrenador Granota piensa que en el día de ir merezqueren més. Eh, empata uno y ahí no te firmo el empate, porque es que yo creo que el partido está más de nuestro lado que, de, del Granada. La segunda parte em, prácticamente no han pasado de medio campo, lo que pasa que eh, nos ha costado hacer ocasiones, eso es evidente, pero tampoco nos habían hecho nada a una del récord valencia Vázquez ya suma deneu de dneu y ninguno le aguanta el ritmo Es estroba a una sola victoria del récord del Pamesa de Vukovic, establecida en bin de 20. Pedro Martínez no pensa en esos guarismes. mi imaginación estaba más focalizada en otras cosas que no en saber cuántos partidos íbamos a ganar o perder. En eso la verdad es que no, no gastaba demasiado tiempo y yo creo que lo que tenemos que hacer es entrenar bien. Mañana descansamos. y el lunes entrenar bien. Les 11 de la nit i 40 minuts. Anem a fer un altre en el camí. Vos recordem la pregunta arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta en el dia d'avui, després de l'empat a Ibar, puntito o puntazo? 11 i 40, fem una pausa i ens endinsem en el programa. el València busca una copa dolça en la 97.7 ràdio. Dimecres, des de les 8 de la vesprada, els blanquinegres buscaran tancar l'eliminatòria que va encarrilar l'equip amb bono a la banqueta. Des de les 9 de la nit i a Mestalla, València-Baracaldo. Viu el millor futbol en valencià contat per Manolo Montal i Salva Folgado en esta jornada del torneig del CAO que ha de ser molt favorable per als valencianistes. Recorda, València-Baracaldo. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Colaboren Casco, Fotopro i Toyota Valencia. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Arriba arribat el temps de Naval y cal recollir yo tan esperat. Nadales del terreny amb levante del Mercantil Valenciano. A Naval un pas de pardal. Un libre CD de Dani Miquel que fará disfrutar a grans i a partir del 12 de desembre per només 6,99 amb el diari Levante el Mercantil Valenciano, amb la colaboración de Nuevo Centro. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. apetece ver a Tamara, Nada que decir y Manu Tenorio en directo? Levante Televisión y la 97.7 Radio te invitan a escucharlos en la sexta gala Beneficio de Casa Caridad. Además podrás conocer la gran labor que realiza la ONG del pueblo valenciano. Próximo jueves 17 de diciembre a las 9 y media de la noche en el Club Mercantil Diario Levante. Consigue tus invitaciones en Citroën Ugartesa, calle Padre Tomás Montañana 14, máximo 2 por persona. Date prisa y no te pierdas la actuación de Tamara, Nada que decir y Manu Terorio en la sexta gala beneficio de Casa Caridad. Colaboran Ayuntamiento de Valencia, Heineken, Cors Valencianes, Universidad Politécnica de Valencia, Ferto Concesionario Peyot, Fundación La Caixa, Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Hidracua, Federación de Pilota Valenciana y Citroën Ugartesa. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 44, puntito o puntazo, empat en Eibar. S'avançava el conjunt local mitjançant Sergi Enric en el minut 45 pràcticament. Al fil del descans i el València havia fet un primer temps desastrós i tan sols havia acostat a la porta que defensava a el Riesgo en el conjunt de l'Ibar. La segona part pràcticament per els mateixos paràmetres fins que se produís la expulsió de Lucas Orban. Una expulsió eh, molt discutida, no és expulsió, i un penal. El para, Jaume Domènech, és novament el salvador de l'equip, el xaval, que enguany està resultant el millor equip de tota la plantilla, i a partir d'ahir Gary Neville se la juga. I fa un canvi variant coses sobre el terreny de joc. No canvia lateral per lateral, no cambia mig centre per mig centre, no canvia interior per interior o punta per punta. Lleva un lateral, en este cas Barragán, deixa tota la banda dreta per a jo Cancelo i fica dalt Álvaro Negredo. A partir d'ahí, l'Eibar se'n ve arrere, els centrals ja no tenien tan còmoda la pilota, el València és capaç de eh, elevar una miqueta la línia de pressió per a dificultar la de l'Eibar, empata en una jugada que toca Álvaro Negredo pero André Gómez y André Gómez desde terra prácticamente introduce algo de fortuna ya que digo, la pilota en la puerta de Eibar pero a partir de ahí el Valencia es mejor y es mejor de tal manera que en el último minuto ya una jugada en la cual se s'escava Paco Alcácer, te que tombarlo Iván Ramis, el central del Levant que acaba en el carrer, la falta la executa perquè si no el tomba eh, Paco Alcácer se planta mà a mà, ser Riesgo, la falta l'executa el mateix Alcácer i se'n va molt a propet del pal de la porteria defensa per el eh, guardameta local. El València fins i tot ha pogut guanyar el partit. Un partit en el qual ha tingut 70 minuts desastrosos i 20 en els que almenys hi ha o se pot pensar que pot haver-ne un camí o un cant a l'esperança. De fet, el mateix Gary Neville després, en la roda de premsa, ha dit que els últims 20 minuts són el mínim que se li pot exigir al València Club de Futbol. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. El primer que res, eh, hem de comentar l'expulsió de Lucas Orban, expulsió absolutament injusta i expulsió que eh, en l'acte com s'ha vist reflectida? Pues en el eh, acta, en el capítulo B mm, de expulsión, si referida al Valencia Club de Fútbol, el árbitre diu en el minuto 63, el jugador número 6, Orban Alegre Lucas Alfonso, va a ser el pel motivo, motiu. a un contrario amb el seu de manera violenta en la disputa del balón. Ojo que la redacción del acta, Manolo Moltes Voltes, marca el y el árbitro diu golpear un contrario con su brazo de manera violenta en la disputa del balón. Esta és la milonga se, de, de, de, la no, de, la norma, de la norma nova sí. que indueix sempre errada als àrbitres. Sí, però ixe de manera violenta evidentment eh, porta més d'un partit de de càstig. A partir d'ahir, Manolo, el València va presentar eh, recurs. Jo crec que ens ha quedat clar a tots després de la roda de premsa que ha oferit Gary Neville, on es parla de que és eh, injusta l'expulsió de Lucas eh, Orban. No li falta, evidentment, raó, ho hem dit al llarg de la retransmissió, al tècnic del València, però de les seves paraules, Manolo, se desprèn que el València eh, demà va posar en marxa el seu sí. bueno, pues, aparell jurídic per a presentar recurs per Lucas eh, Orban. Jo crec que més que eh, en el braç, crec que colpeja amb el cap... Uh mhm. -huh Orban al futbolista del, de l'Eibar. És una disputa per un valor aeri, els dos entren fort, xoquen i a partir d'ahir pues, cau a terra, futbol, cauen els dos a terra. L'àrbitre interpreta que és agressió amb el braç d'Orban. Jo crec que eh, xoquen els dos eh, caps i a partir d'ahir per a mi no és, no és eh, groga i tampoc evidentment és expulsió Gary Neville ha parlat de protegir Lucas Orban, evidentment això vol dir que el València va posar en, mar en marxa el seu aparell jurídic per a eh, a competició eh, tractar de que li lleven esta sanción al futbolista del Valencia. Look, I've, I've seen the incident. I looked at the incident in the dressing room. He visto lo que ha pasado, ¿no? En, en el vestuario. And it, it's not a red card. Y no es una tarjeta roja. I think everybody knows that. Todo el mundo lo sabe. And I think we have to protect, obviously, Lucas Orban, who's our player. Tenemos que proteger a Lucas, que es nuestro jugador. He very disappointed, obviously, with the fact that he's, he's been sent off. Está muy decepcionado, ¿no? Con el hecho de que lo hayan expulsado. But I'll also take the advice of of people at the club who understand the system a lot more than I do in respect of, of, complaining or because I don't want us to be a club that complains about officials. Eh, voy a tomar consejo ¿no? de la gente del club que conoce mejor que yo cómo funcionan las, las normas y cómo funcionan los comités, porque no queremos ser tampoco un club que se queja por quejarse. So any appeal would be a looking to complain about every decision that goes against us. La llamada sería para proteger al jugador de una expulsión injusta y no para demostrar que nos quejamos por todas las cosas. No es eso lo que pretendemos. Bé, es paroles de Gary Neville, del entrenador del Valencia. que ha dit més en el de d'avui después de empate del seu equipo? Sí, ha comentat Manolo, el tècnic del Valencia, Gary Neville, diferencia. aspectes que fan referència al futbol que li ha ocorregut al seu equip esta vesprada en l'estadi la lectura del partit de Gary Neville era la següent. I think everybody that comes to Eibar has the same problems in terms of understanding that you have to win the fight and then the football comes. I think after the sending off, yes, we did show belief and, and pride. I think in the end we even could have won it, which whether that would have been right or not, I don't know. But Paco threw on goal, the defender brings him down. So in the second half, I'm, pr I'm proud. I think we tried to play more, which we had to do because the first half was, was, I think you used the word ugly, and I would, uh, I would definitely agree with that word. Pero lo que más me ha fastidiado de la primera parte han sido los malos pases. Tenemos que crear más, tenemos que creer más en nuestro equipo y ser más técnicos, porque así se construye un equipo de fútbol. Eh, todos los equipos sufren mucho cuando vienen aquí a, a Ipurúa que requiera una gran lucha. En la segunda parte sí que creo que hemos creído, hemos sacado el orgullo. Incluso en la última jugada de Paco Alcácer hemos tenido una opción, seguramente se iba hacia la portería si no lo hubieran eh, tumbado. Entonces esa gran lucha de la segunda parte sí que, sí que me deja satisfecho. El de li deixa satisfet la lluita, diu el tècnic del València de la segona part. S'ha referit eh, posteriorment a este, a este fet, al, a l'empat, i al tècnic se le veia satisfet, Manolo, per la forma en la que l'equip s'alça i reacciona després de l'expulsió de Lucas Orban. We wanted to win and we expected to win. Queríamos ganar y esperábamos ganar. It doesn't take, you know, getting a draw isn't the result that we wanted, but also when we look that we were 1-0 down, down to 10 men, I think that the draw ends up looking like a result that's positive because of the fact that the situation in the game that we were in. El empate no es lo deseable, pero cuando íbamos perdiendo 1-0 y jugando con 10 jugadores, eh, nos supimos levantar y conseguimos finalmente un empate que sí que parece positivo por cómo se dieron las circunstancias. Y cuando consigues un empate de esta manera te puede dar eh, confianza en el futuro tanto como una victoria. Bé, això sobre el partit és el que ha parlat l'entrenador del València. Se li ha preguntat eh, una entrevista que ha donat a Sky News al company Guillem Balaguer. Hi ha dos fragments importants. Un en el que parla en que no va haver fitxatges en hivern, ara parlarem d'esta història en la tertúlia, i l'altre eh, que ve bàsicament en la vessant de la pregunta que un servidor li va fer en roda de premsa el dia de la seva presentació. Només un contracte per sis mesos, Eh, quina és la perspectiva de futur, perquè fins i tot eh, se parlava de eh, algun... de que ell estava actuant com un entrenador de transició. Res més lluny de la seva intenció. Ell ha dit que de moment té sis mesos, però que ell actua com si anés a estar molt de temps, i és per això, per a imbuir-se i per a eh, aclimatar-se a la societat i a la ciutat que la setmana vinent ja estan per ací la seva dona i les seues filles. When I first came in my first press conference, the contract is for six months, but I'm planning for four years, six years. That's the only way I can work. And it's important, I think, that this is my first job as a coach. The Valencia owners, the Valencia fans, me, you know, need, need to look at me. I need to build up a trust in this five, six months. vengo eh, para seis meses, pero yo planifico como si viniera para cinco o seis años. Es mi manera de, trabajar, solo lo puedo entender así. Y bueno, es mi primer trabajo como entrenador, pero espero ganarme en estos meses el respeto de los aficionados del Valencia. si supiera que solo es para cinco meses, No sacaría a mis dos hijas del colegio y las traería a Valencia la próxima semana. I would, you know, the disruption is obviously a big thing. Es mm-hmm. um, muy importante el periodo de tiempo. Yeah, and I, it's important for me that you know I, I, I need to show commitment for this six months. I accept it is you know, that's what it is at this moment in time. De momento son estos seis meses, pero que no se sabe lo que puede pasar. Bueno, 11 i 54, eh, això és el que ha dit eh, l'entrenador del València Club de Futbol i hem de parlar també del que han dit els jugadors un Mustafi que ha començat Salva per eh, recordar o per reconèixer que el millor és que tot i el mal partit almenys en la part final s'ha reaccionat bé Sí, en la línia del discurs que li hem escoltat a Gary Neville també a Jaume Domènech eh, Mustafi se referia al fet de que l'equip eh, reacciona aspecte positiu en els últims minuts després de quedar en inferioritat numèrica La primera parte no, no hemos jugado como, como queremos jugar porque em, sabemos que tenemos calidad. Últimamente no estamos mostrando en el campo. Em, pero es eso que nos pide el nuevo mister, de tener más confianza en nosotros, porque somos un, equipo con mucha calidad y al final, la segunda parte, hemos em, eh, intentado a, jugar, a jugar el fútbol que, gusta a nosotros, tocando, no, no solo eh, balones largos, ¿sabes? Y es verdad que aquí también es un, es un, es un campo difícil, difícil para jugar, pero sí, la única cosa para mí que ha estado muy positivo es que la segunda parte hemos jugado como, como equipo con unos con uno en menos y eh, sí, es eso que nos ha dado un punto. Mustafi, que a més s'ha referit als àrbitres, s'ha més enllà del discurs de, de Gary Neville i de la resta de companys, Manolo, perquè uh mhm. -huh. també s'ha referit no ja a l'expulsió injusta d'avui de, de Orban, sinó també a lo que va ocórrer fa una setmana a l'estadi de Mestalla davant del Barça i a mi ese problema que va tindre Abdenur amb Luis Suárez. Mira, últimamente yo lo veo un poquito nos cuesta mucho las decisiones de, lo, de los árbitros porque en los últimos partidos hay muchas decisiones que, al final nos costa, porque el gol contra el Barcelona que es de por el juego, eh, el gol contra el Olympic, que, eh, Olympic Lyon que mm, todavía no, no, no sé por qué no nos han quitado eso y hoy un, penalti que para mí no es penalti, antes no, no, no es ni corner, yo creo que es, verdad que nosotros eh, tenemos que eh, respetar que cuando un árbitro hace un error, que es normal, pero últimamente son muchos y también ellos tienen que saber que un, equipo así joven se hace siempre un error, cada eh, partido que hay un error no, no nos cuesta, nos cuesta mucho. No, no es respeto, es que nosotros sabemos que ellos pueden hacer errores, es normal, pero lo que, lo que estoy diciendo es que contra nosotros yo no sé en, los otros equipos, pero contra nosotros hay, en cada partido hay algo. Eh, no son cosas pequeñas, ¿sabes? Un falta que no, no, te dan o algo. Son, son cartas rojas, son penaltis, son goles que son en fuera de juego y no, no, nos cuesta mucho, no nos está costando mucho. La amarga queixa eh, de, de Mustafi sobre, sobre l'habitatge. Ah, desde el respecte, pero reconeguen que ya van moltes semanas que al Valencia pues, les coses no, en l'aspecte vital no li estan eixint de cara. Sí, ja ha anat més allà de l'anàlisi del partit d'avui, de l'acció mhm. uh -huh. d'Orban amb el futbolista del de i s'han recordat precisament de lo que va córrer fa una setmana a Mestalla davant el Barça. Més testimonis de futbolistes, una volta uh -huh. conclòs el partit. Jaume Domènech, que ha tornat a parar un penal. Pues bueno, yo analizo a veces a, a los rivales un poco, pero tampoco si no y luego pues creo que es intuición, donde Eh, me viene que va a tirar, pues me voy a ir con todo, ya está Jaume, que ha parlat eh, del objetivo del equipo en el mes eh, inmediato y bueno, la realidad es esa, pero también luego es que se dan situaciones en los partidos que pues son complicadas. Eh, hoy hemos un rival que está en de forma muy bueno, pero bueno, ya te digo que no son excusas y, lo que debemos hacer es ganar. Pero bueno, hoy yo creo que el punto es positivo por como cómo se ha dado el partido y el sábado hay que ganar sí o sí en casa. Bueno, eh, me iría súper contento si hubiéramos ganado los tres puntos. Eh, la verdad que, pues, si puedes ayudar al equipo mejor y, bueno, pues si he tenido suerte en esas acciones, pues está bien, pero hay que, hay que seguir trabajando. Bueno, pues las palabras de Jaume Domenech, el portero del Valencia Club de Fútbol, Salva rápidamente entreme en el terreno de una esportiva, Esportiva. ir derrota 1-2 y el conjunto de Rubi ya es cuer. Sí, ya es eh, cuer. el la victoria a casa delante del Granada, rival eh, directo, semblaba que ganaba a tornar a igualar, pero... en una acció aïllada a última hora del conjunt nazarí pues, eh, va arribar ese gol que li donà la victòria al conjunt eh, andalús. Rubi parlava d'esta forma al terme del partit de lo que li suposa al Levant haver perdut un, un punt a última hora. Yo creo que me, hemos estado mal en la, al inicio de la primera parte, los primeros 20, 30 minutos hemos estado mal, hemos estado mal, no hemos estado haciendo el juego que, que queríamos Hasta ahí, obviamente, hubiera firmado el empate. A partir de ahí yo creo que el equipo se rehace, no hace un fútbol excelso ni, tiene muchas, muchas ocasiones, pero creo que se rehace esa situación. Y no te firmó el empate en ese tramo, te marcan el 0-1, te firmó el empate, pero el equipo es capaz de rehacerse, eh, empata uno y ahí no te firmo el empate, porque es que yo creo que el partido estaba más de nuestro lado que de, que de Granada. La segunda parte Em, prácticamente no han pasado de medio campo, lo que pasa que eh, nos ha costado hacer ocasiones, eso es evidente, pero tampoco nos habían hecho nada, excepto el gol. Eh, nada, es lo que hay, que hay que aceptarlo. Triste porque era un partido que, bueno, siempre decimos es una final, es una final, es una final porque hay que ganar, hay que ganar, pero al final te demuestra que, que un empate con un equipo de abajo pues a veces no es tan malo porque el otro no suma tres, ¿no? Pero nuestra mentalidad siempre es de ir a ganar. Rubi, que a veces eh, Manolo ha referido a... Si el seu equip juga como de fuera, no? Exacto, y pues yo creo que que sí. No, yo creo que contra el Sporting hicimos muy buen inicio. El del Betis te dio la razón, pero fue un tramo más corto y yo creo que a lo mejor ese peso de querer llevar la iniciativa desde el primer momento en casa es un poquito más una losa que, que un beneficio, ¿no? En cambio, fuera de casa, pues parece como si estuvieras un poco más tranquilo. pero no le veo, no creo que sea un defecto grave en el sentido de que del equipo pues eh, trabaja para salir bien, el rival sale fresco también eh, y tendremos que cambiarlo eso, ese detallito porque si es cierto que en casa los dos últimos partidos no hemos salido bien. Rubi, que a més ha reconegut que futbolistes van quedar tocats després de que a última hora se li escapara ese, ese punt que el Levante estava a punt d'aconseguir a casa. Sí, no, son gente muy positiva, obviamente ahora estamos tocados, porque es una derrota dolorosa y porque lo vivimos y lo sentimos y, no, y nos afecta, pero no tengo ninguna duda de que, de que los jugadores mañana están ya pensando en el partido de Copa para prepararse luego para el de San Mamés. Les 12 de la nit i un minut, esperem que el pròxim partit de Llevan puga redreçar la seva situació. Anem a tancar la primera mitja hora i entrem ja en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Així a Esports, 97 nit, fins a la una de la matinada. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 3 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi en eh, el nostre programa. Vos recordem la pregunta d'esta nit. Eibar 1, València 1, puntito o puntazo? És, eh, en este cas, la pregunta que fem en el arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Puntito o puntazo? L'empat tret en el dia d'avui pel València en Ipurua. De la primera mitja hora continua per així Folgado, que està així atenta a tot el que estic passant. Per cert, me pregunten, Folgado, sí. si l'acte el gol li donen al jugador del Eibar en primera porta o André Gómez? Pues és una bona pregunta, Manolo, i la veritat és que està pendent només de... del tema d'Orban. El que deia l'àrbitre sobre el tema d'Orban, però bueno, sí. és un dubte que vaig aclarir ja... Eh... De seguida, sí, sí, de, de seguida. seguida. Saludem ja al nostre tècnic de guàrdia dels eh, diumenges, César Ferrando. Hola, César, què tal? Hola, bona nit. Com estàs? Bé, eh, vosaltres, què tal? Bueno, pues preguntant-se, César, si el que hem vist avui, i ara parlarem d'això, és un puntito o un puntazo per a la València. De seguida també el company de Superdeporte Andreu Alberola estarà així amb nosaltres eh, per a també eh, sumar-se a, a este debat. ¿Ya tens el o qué? Este que, este que buscarla, este buscarla. ¿Está a buscarlo? Sí. Bueno, pues mentre Folgado busca, crec que està en la fulla anterior, Folgado. Mentre el València, eh, o mentre Folgado busca si el gol del València li donen a André Gómez o al jugador de l'Ibar en pròpia porta, eh, comencem eh, a preguntar-se el que hem vist, pel que hem vist i per les conseqüències del mateix. I, lògicament, vull començar, César, per preguntar-te a tu, perquè ha sigut... Eh, L'àrbitre li dona André Gómez. Li dona André Gómez, sí, no? Sí, André Felipe Tavares Gómez. Correcte. Pues ja sabem que el gol és per a André Gómez. Eh, la pregunta li la faig també a Salva, que ja deixa de buscar el tot del gol de València, i també a César, en quan vinga Andreu li ha faig a Andreu. Eh, jo me quede on no tinc clar per a, per a cap a on tirar vull dir, sí que és que els primers 70 minuts del València me pareixen deplorables a l'alçada del que estem veient en guany i també és cert que en els últims 20 minuts el València pot guanyar així que vos pregunte puntito o puntazo lo de d'avui en Ipurua César Salva per a mi puntito uh mm. -huh. vull dir eh, Ipurua, Eibar i València empates allí Manolo jo crec que és un, un puntito. Evidentment li dones més valua perquè arriba a última hora i perquè arriba amb un futbolista menys, però si analitzes el, el, els 90 minuts, el València ha fet un partit molt, molt, molt fluix, prou lamentable en molts eh, aspectes, i ha sigut superior en moltes fases del partit la formació de, de Mendilibar, que probablement eh, el gol a última hora puga cambiar eh, la lectura del, del bueno, buen tenki Y es probable, pero Eibar, Valencia eh, Y Purúa mm, ahí Manolo, en, la comparación Siempre de guañar el, el Valencia. a mi puntito César Bueno, a caballo regalado no le mires al diente, ¿no? <laughs> Pero yo pensé que que jo estic, jo estic en salva, és un, és un puntet. Uh mhm. -huh. perquè eh, a si no, si hagués sigut un puntasso si hagués fet un partit espectacular i haguéssim empatat. És dir, bueno, pues, l'equip s'ha iniciat, no, no han tingut sort cada gol, però bueno, és un punt que mos, mos dona moral. Però conforme hem fet el gol, que damunt se l'han fet ells, a tranques i barranques, eh, jo, jo que vols que ho diga, jo estic content per al punt, però però bueno, era un partit difícil perquè és un camp complicat, tenia molta pressió, a nosaltres ens costa molt, però, però un, punt, un, un cinc raspat, a mi. Un, perdona, has dit? Un cinc raspat. Ah, un cinc raspaet, sí. Val, val, sí, eh, val, val. Raspaet, raspaet. Raspaet, raspaet. Eh, per la eh, reacció que es produeix al final és curiós eh, que 11 contra 11 el eh, València siga incapaç, César, eh, de fer res bé, perquè el València 11 contra 11 ha sigut un desastre absolut. Eh, només te salva Jaume Domènech, que crec que també hem de eh, fer capítol a banda amb el porter del València, eh, i que 10 contra 11, a mi se canvi arriscat de, de Neville, list també com per a que el València estigui a punt de guanyar. Sí, sí, està a punt de guanyar, però jo penso que que és un moment de, en què l'Eibar també paga l'esforç que està fent és un equip que, que va molt pressiona molt vols dividir, se vols jugar eh, amb molta intensitat i, i nosaltres al final pues, ha estat un poc millor però l'única cosa positiva és que, que han descobert un, un porter, un porter nou un xic que me l'està salvant perquè mos manté viu durant el partit. És que, que Domene mos mantès viu. Quan estem morts, ell mos ha donat vida. I gràcies a ell l'equip ha empatat. Eh? És que tinc que destacar molt poquet, eh? eh però anem a pensar que era el primer partit... Malauradament és cert. Que eh, estem a pensar que el segon partit que està entren entrenador i que desconeix la categoria on està, desconeix moltes coses i, i que necessita un test per a, per a pues, passar a l'estar, no? Però però la renta de sensació no són, no són bones Sí, té raó César des del punt de vista de, del que ha dit mm, respecte al tècnic tècnic eh, nou, segon partit primer en Lliga eh, pot utilitzar com a argument jo li el compre les nombroses baixes, molts futbolistes que a més tornen de, de lesió, l'estat físic de la plantilla que ja denunciarem així Manolo, ho feres tu en la intro de, la, de diumenge passat i ser eh, solar que es troba Gary, Gary Neville perquè la preparació de, de Nuno no havia sigut eh, la idònia ni havia sigut l'adequada la, de Nuno i del seu preparador eh, físic i si Gary Neville, que no ho ha fet se vol agarrar a aquest argument, evidentment jo li el compre, vull dir, hi ha molts futbolistes de baixa hi ha altres que tornen de lesió eh, el moment físic de la plantilla és prou, prou, prou fluix i bueno, és el, és, el segon, és el segon partit per tant esperem que eh, tot eh, millore i que eh, pues este efectivament ha sigut el segon partit, primer en Lliga, d'un tècnic que arriba com a, com a nou, no? com a novetat a l'equip i, a, i a la Lliga, i que siga el punt de, de partida per a una, per a una millora, no? Jo crec que a ah. aquest aspecte podem agarrar-nos, evidentment. Salva. Sí. Eh, si l'equip estava físicament mal, no acabaria jugant amb 10 a, a a d'altre equip. eh? Entonces, si estava mal, no pot apretar aquest equip en 10 al camp contrari. Entonces, ¿qué te que, yo lo que veig és que fallaven passes de 4 metres, a 5 metres, érem incapaços de donar tres passes. Això no és que està físicament mal, eh? Això no és físicament mal, això, això eh, n'hi ha altres coses. No sé si mentalment tenen un, un, un bloqueig que, que, que no se pot entendre perquè mm, mm, però eh, no me val el plantejament de que físicament estem mal, és que hem acabat atacant en 10. I si bueno. tu estàs físicament en 10, te tanques la teva àrea i no eixes. Però... I que eh, estàs mortet. César, entonces, dic, acaba, acaba, perdona. No, entonces no, no, no, no. Jo, jo crec que és un bloqueig, eh? Uh mhm. -huh. Jo he vist jugadors que fallen passes de 3 a 4 metres, no dones 3 passes dic, això és que t'ha físicament mal. Vale? I si jugadors tècnicament són bons. Si jugadors estan, tenen un bloqueig, tenen el que siga, no estan a gust, o, o, o, o estan nerviosos per la situació que es passa però un equip que en deu acabes com has acabat físicament mal estaran regular però mal mal no estan eh? Eh, a mi eh sí, sí, no, està clar, està clar jo eh, respectant moltíssim eh, la, teua, la teua visió sí que és cert que hi ha una situació que és, que és informació, vull dir que ja no és eh, opinió, vull dir, més enllà de que evidentment hi ha un bloqueig mental i de fet una de les primeres coses que diu Gary Neville quan se fa càrrec de la plantilla del València el dia de la seva roda de premsa de presentació és que ell veu una crisi d'identitat dels jugadors que eh, no tenen confiança, veu una crisi de confiança en els futbolistes i, sí. i jo crec que eh, en això eh, és mimètica la manera de pensar de l'entrenador del València actual a la del nostre comentarista, amb la de César però també és veritat, és veritat perdona César, altres circumstàncies com diem que són informació i que venim manejant i que venim contant des de dijous. Vull dir, eh, que els fisios de l'equip, eh, César, estan triplicant sessions i no lliurant cap dia per a recuperar futbolistes. Però, però, però mira, quan, quan un equip va mal hi ha més lesions, la gent de més a recuperar-se, i si, si, si van aixecar el primer no tenim a ningú lesionat. Les recuperacions serien més ràpids. Perquè jo crec que és, va tot unit l'alegria en... Amb Eh, quan, uno està, eh, quan uno està mal i, i, i és, és un trist, li costa més recuperar-se que uno que és alegre i, i té ganes de, de viure. Entonces, jo crec que tot, tot, tot va unit en, en este moment. Jo no dic que físicament puguen estar, més o més, però, però no m'ho que valdre això. dir, un joc quan falla tres passes, o quatre, com han fallat avui, que avui n'hi havia un mes que, que, que, que si mos canvia la camiseta pensé que l'equip de primera regional, mm. eh, eh, quan falla quatre passes no que físicament està mal, eh? Però n'hi ha que dir alguna més, eh? N'hi ha que dir, eh, xiquet, eh, eh, el que porta aquest escut té que, té, té que fer alguna més. Entonces jo, jo li, li dono la raó a millor montament, Montamen, l'equip està mal, eh, eh necessita guanyar dos partits que hasta no ho han fet millor necessitem classificar-nos a la Copa a la Champions també ens hem fet una altra galtà i potser necessitem això per, per, per donar-nos més, més confiança i ara jo veig un poco que, que m'ho falta un bloc, que estem bloquejats, que m'ho falta una alegria que no tenim, l'equip no, no té alegria, que millor, millor m'ho falta guanyar dos partits, l'equip el veus pesat, el veus erràtic, però jo físicament eh, cada, quan l'equip va mal sempre és que algo va físicament, no, no, no, no està físicament. L'equip que acaba com avui, eh, a aquest nivell, ha demostrat al final voler, eh, no, no crec que sigui això, eh? que hi ha, hi ha una part, però no tot. No tot. En efecte, és, és una part, i jo sí que és cert també, ahir també coincidís que en alguna de les eh, disquisicions de César eh, que avui hi ha hagut un parell de jugades eh, una sobretot d'un passe que queda a 3 metres no, no, molts, molts, en la eh, primera part però, però, però, en la primera però, part... però de parar, vull dir alguns mm. són correguents i pots no, no, és que era de 3 metres de parar d'un costat a un altre a cama natural del futbolista crec que era Barragán mm. i que Barragán en el partit n'hi ha hagut una d'André Gómez, que anem 3 contra 2, mm -hmm. un pas exterior a, a, al Càcer de l'altre porter. Molt llarg, sí. Anem 3 contra 2 i l'ha donat al porter. Mm. Un Jordi nivell no és normal. Sí, exacte. Se pot dir altra cosa, però és que nivell, és un Jordi de molt de nivell. Mm. Per això ho dic jo, que jo per mi, a eh, part de físicament, està clar, està clar perquè, perquè pot ser algo, jo crec que va tot el que diu una crisi d'identitat, un bloqueig, un, una falta de confiança que necessiten por lo mejor este chico, el entrenador que vemos, y bebé para, para, para que ellos, eh, pues, pues exploten y que traguen todo lo que tenen dins. Vull yo, eh, yo creo que tenim més equip i jo segur que han d'anar més, perquè més mal no podem estar. I, portem, i, i estem ahí, eh, que, que, que l'equip no està tan mal. Vull dir que veurem. 12 i quart anem a fer la primera pausa per a la publicitat i tornem de seguida eh, vos eh, recordem la pregunta en el dia d'avui en el Twitter després de l'empat a una i Purua, puntito o puntazo. Estem de tertúlia fins a l'hora de la matinada. Així a Esports, 97 nit en la 97.7 Ràdio. El València busca una copa dolça en la 97.7 Ràdio. Dimecres, des de les 8 de la vesprada, els blanquinegres buscaran tancar l'eliminatòria que va encarrilar l'equip amb Boro a la banqueta. Des de les 9 de la nit i a Mestalla, València-Baracaldo. Viu el millor futbol en valencià contat per Manolo Montal i Salva Folgado en esta jornada del torneig del CAO que ha de ser molt favorable per als valencianistes. Recorda, València-Baracaldo. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Casco, Fotopro i Toyota València. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Y esa sonrisa? He apostado en codere.es y he ganado. Pensaba que solo podías jugar en los locales Codere Apuestas. Ahora también puedes hacer tus apuestas deportivas desde tu móvil, entrando en codere.es. Me gusta, pero será complicado. ¿Qué va? Entras en codere.es, el registro es súper fácil. Y si pones el código en tu casa, te regalan 10 euros para apostar hasta el 31 de diciembre. Perfecto. Entro en codere.es y me registro con el código en tu casa. Ya tengo los 10 euros. Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 18 minuts eh, en la tertúlia en el dia d'avui, esperant al company Andreu Alberola, estem amb César Ferrando i amb Salva Folgado, estàvem parlant de l'estat físic de la plantilla per a César no és el gran problema, és un problema més de confiança, és més un problema mental, un bloqueig el que té el que té este equip i jo no sé en un problema eh, mental que jo no sé quina importància tindrà, per alguns era més important la part física, per altres la part mental, com estava dient César. César, com pot encaixar una plantilla o com pot encaixar en una plantilla que té un problema mental de bloqueig eh, que, on precisament el ser psicòleg, la paraula, ha de ser eh, un arma fonamental en la estratègia per a traure del pou a aquest equip Eh, que tinguen que veure les dia a dia amb un senyor que no parla eh, ni una del seu idioma. Sí, bueno, això ja parlarem després. <laughs> jo, això és eh, dir-vos que físicament pot ser, el més important és tècnicament. Eh? Si la tècnica, el futbol no existeix. Ho de, per què? Perquè si físicament estan bé, pues, a competir a les Olimpiades, a fer 10.000 10 metres, a fer la marató. No. Després li tens que pegar la valor, eh? Després tens que eh, eh, reunir-te amb els teus companys. Per això necessites jugar bé, necessites rematar, per això necessites pegar-li bé, a part de físicament, eh? un equip eh, físicament que pot estar més, més o menys mal, tenint el balonet, defent el baló, la té, i pot passar el partit. D'acord? Si, pas, si falles molt de passes, te converteixes en un equip vulgar. D'acord? Vulgar. Entonces, i jo crec que este entrenador, si ell ha dit que viu una crisi d'identitat, pues tindrà les seves armes para, para intentar mm, obrir-les obrir al cap, entrar aire fresc i dins, entrenaments motivants, eh, m'imagino que sempre eh, en alegria, en la sonrisa, eh, tot està bé, tot, tot no n'hi ha bronques, sinó al revés, vinga, que podem... Jo, jo crec que és una forma de treure aquestes coses. Ara no, ara no és temps de, de, de látigos, sinó és temps de, te, de tendre la mà i ajudar. Jo crec que tindrà el que té que fer, és el que penso jo. Folgado, eh, o, mira, ja que del tema mental o del tema de la llengua eh, vos el que xerrem més tard, ho deixem per a més tard. Eh, anem a parlar de l'acció la, de que canvia per ambient... Digues, César, perdona. No, Manuel, si voleu que parlem ara, parlem ara. No, no, eh, no hi ha cap problema, no hi ha cap problema. Eh, vull que xerrem, sí, de l'acció la, que canvia el partit. La, del, la de l'expulsió d'Orban, que no és expulsió, la posterior parada de Jaume i el canvi que fa Gary Neville. Eh, jo sempre eh, m'han agradat els entrenadors que intenten canviar, quan un equip ha perdut, intenten canviar alguna de les coses per a que el partit no tinga la mateixa linealitat, sinó que agafa un altre camí. Ui, això no és garantia d'èxit, però m'agrada més l'entrenador que, eh, a més de lateral per lateral, interior i interior, o mig centre per mig centre, com en el dia de Neville, ha fet un canvi com el que ha fet, que és lateral per davanter i que li ha exigit bé. Ja que que bé no sempre ocorre, val? però, però m'agrada més l'entrenador que ho intenta i no li que el que sempre fa els mateixos canvis. Eh, en quina eh, mesura eh, posaríeu d'importància a això, l'expulsió d'Orban, la parada de Jaume i el canvi de Neville, senyors? Jo crec que l'expulsió d'Orban no, és, no és expulsió, ho hem comentat abans durant la retransmissió, en la primera eh, mitja hora, jo crec que és un, un salt de dos futbolistes en la disputa d'una d'una pilota, jo crec que ni, ni colpeja Orban al futbolista de l'Ibar amb el braç, crec que li pega amb, amb el cap, però bueno, en tot cas, per a mi no és la segona groga i per a mi tampoc és eh, roja, mm, crec que l'àrbitre ahir erra i estic d'acord en la lectura que ha fet eh, en este cas d'eixa de, expulsió el, el seu tècnic, Ari Neville, quan ha conclòs el partit i la resta de companys eh, pues, recolzant eh, ixa acció i anunciant que van a recórrer per a tractar de llevar-li la groga a a Orban. A partir d'ahí sí que és cert que el València eh, canvia. No sé si perquè és més solidari en l'esforç una volta es queda amb un futbolista menys. Mm, mm, Orban no estava portant res, Manolo estava sent superat permanentment per el futbolista d'eixa de banda dreta de l'Eibar per, per, per Keco era molt superior sempre, li guanyava en tots els duels individuals el, el superava, Rubiet, sí. el superava en carrera arribava a la línia de fons, centrava de fet el gol de l'Eibar arriba mm, en una centrada precisament per la banda d'Orban que no la tanca primer bé ell i posteriorment tampoc Abdenur que Abdenur és un altre capítol del que també m'agradaria parlar més, uh -huh. més endavant perquè és un futbolista que continua sent una, una decepció però mm, l'entrada de Gallà millora la banda esquerra de, que defensava abans Orban, perquè Orban no estava eh, aportant. La retirada de Barragán provoca que Cancelo, que és lateral, endarrisca la seva posició i que hi apenes el València no té eh, el, el canvi. I és cert que després, Manolo, hem assistit a com mm, a les primeres de canvi Gary Neville junta en el camp al Càcer i a, i a Negredo. Mm, aspecte o qüestió que no feia eh, Nuno. Ho he dit al llarg de la retransmissió. Dubte que avui en les mateixes condicions Orban expulsat, eh, Nuno mm, haguera, li haguera donat entrada a Negredo per acompanyar a, a Alcácer. Si haguera donat entrada a Nuno a Negredo, haguera sigut mm, per Alcácer, per Alcácer. i no els haguera ajuntat. Per tant, jo crec que el canvi de Neville canvia les coses, li, li és bé i a mi m'ha agradat no, aquesta decisió del, del tècnic. César. Yo per mi, lo más importante és la parada de Jaume. <laughs> El que te dice viu durant el partit. Te deixa respirar no, encara per a poder alçar-te, si no ja estaves mort, eh? Si no, para el penalti, va a 0, que ells caga allà i que ells que te vulgui. Mira, <laughs> va, se recordeu de Pere, no? Sí. Pere jo tenia d'entrenador de, de porters i, i Pere és de, de persones que, eh, que parla, parlava poquet, però, però sempre acertava, no? José sempre acertava, no? <laughs> i ell sempre em dirà, quan, ve, quan parlem d'un porter, ell sempre em dirà, em me que és bon porter a fer-se perquè sempre te deixa, sempre te deixa viu dins del partit. Para, para valors que té que parar, para primers valors. Si quan vas 5 a fa set para, para 7 penaltis i no t'interessa, no bon porter. <laughs> ja no te val. Ell sempre, sempre veia el mateix, ell és bo perquè sempre m'ho deixa viu Jo penso el mateix. Des d'entonces m'ha dit, pues té tota la raó. I jo me m'ho deixa viu Mos dona vida. I gràcies a, gràcies a deixar parar a València ha pogut empatar de després. Si anem bé a donar 0 eh, així que allà ben fet els canvis és molt complicat treure un punt d'aquest partit. Bueno, ja, però independentment de, de, del penal, que és cert, vull dir, Jaume torna a ser avui el salvador del, del, del València, però després, César, jo crec que el canvi de, de, del quant, tècnic és, és, és encertat. Salva, quantes parades ha fet el porter d'ells? No, no, jo al porter d'ells no l'he vist. El porter d'ells tenia mans? No, no ho sabem. <laughs> recordes, recordes quina camiseta portava, de quin color era? Jo tampoc. Sí, i, i el de Matros, jo sí que, la sí que en té. Sí, sí, la verda, la verda. Des de que has començat a jugar, dona gust. I el que tinc que estar orgullós de que tindre un porter de la terra que està fent com està fent -ho. Això és per sentir-nos orgullosos. I i jo sé que el xiquet té mans perquè el xiquet, s'aporta de categoria i reflexos, eh? que jo mans també ne tinc, César per altra cosa els tinc de reflexos eh? i estar ben col·locat el xiquet, va parar tot, està parant tot, tot. Entonces, mos ha deixat la possibilitat de poder empatar. Després, mos ha anat el canvi de Cancelo darrere, que ja sí, i tot això. Però s'ha però empatat, se'n diu que fer ells, damunt. O de, que tu has fet un canvi que després has empatat i s'ha acabat però que porter d'ell, per molt canvi que fem altres, si porter d'ell no li toca a ningú, uh -huh. és que no, no, és que no li fem ni picoretes. Entenc que, que no eh, li dones la mateixa valoració que potser li estem donant Salva i jo al canvi de, de Barragán per, per no. Negredo. Ah, però és que el canvi ve darrere de la parada. Sí, sí, ara el de la parada. Entonces, entonces la primera és la parada i després el canvi. Vull primera és la parada. Si no es produeix la parada, el canvi no va per res. Entonces en aquest cas li a la parada que morís exactament vius i després el canvi. No, no, sí, la, la parada té molt de mèrit. De fet, eh, en la primera part hi una parada també eh, eh, brutal, extraordinària de... A la, de, a de Jaume, exacte, que, que evita ja en aquest moment el primer gol del... I, i després de hi ha un, després hi ha un tir de fora l'àrea que, que para també una parada fenomenal, si és a cap no sé qui, i li para parada de bandera també xiquet. Xiquet, xiquet m'ho mantès durant tot el partit, xiquet molt dia, vinga, anem a patar. No, no, César, durant, tot, el, pa durant tot el partit no, durant tota la temporada. Durant tota la temporada. Sí. Tota la temporada. ¿Ha tingut algun moment puntual d'alguna errada el dia del, de la visita del Zenit en, en la Champions? sí. però poqueta cosa més, vull dir, després, i ho hem comentat també al llarg de la retransmissió, César, el Jaume d'esta temporada és el Diego Alves de la passada temporada. La passada temporada, quan acaben els partits del València, deien, bueno, van jugar bé, mal... Però ahí sí Diego Alves molt mal, decisiu. però Diego Alves sempre tenia una o dos parades sí, que te correcte. donaven punts. Pues esta temporada el, el, el mateix que te donava l'any passat eh, Alves te ho està donant eh, Jaume, vamos, sense dubte si ara mateix fem un rànquing del millor futbolista de la temporada present en el València i ara quan arriben els Nadals que solen fer aquest tipus sí, d'enquestes ranking, com sempre. per a mi el millor futbolista fins ara del València sense ningú dubte és Jaume Domènech Sí, sí, sí, no hi ha dubtes, no hi ha dubtes, ah, que te dona punts, que t'està donant punts, permanentment. Ahí se va obrir més per a nosaltres que per, a, que per als futboleros, però per a nosaltres, pels que estem en el dia a dia i que tenim que fer programes i que tenim que plantejar aquestes coses, se va obrir un debat en la porteria eh, molt gros en el moment en què estiga Diego Alves, que segons ens comentaren, probablement per a gener ja estiga ja tinga l'alta per, a, per a tornar a, a competir i això va produir un debat dels intensos en la porteria. I, I jo ho tinc molt clar. I sé que pot semblar injust amb Diego Alves, però jo en un porter jove com este que ja està rendint com està rendint jo no li va de la titularitat, vamos jo tampoc però, però vamos no, no, és que no, va, no van a tocar, no s'atreviran no el tocaran tu creus? No, jo crec que no no s'atreviran a tocar-lo si jo en uno no ho tindria tan clar clar, però és que no està en uno, Manolo correcte clar. i Neville no li deu res a, Alves no, no, no, no, no. Nuno sí va lliure d'equipatge en eixa eh, camí va lliure d'equipatge Gary Neville les 12 i mitja Fem una pausa per a la publicitat. Ja està a veure si Andreu Andreu que tanca la pàgina en Super. Tornem, llegim alguns missatges sobre el punto o el puntazo a Ipurua i eh, li anava a preguntar eh, a Andreu per Jaume, però és que ell ahir no, <laughs> dir, no mesura, ell va totes, ell és de Jaume, bueno, des de que jugava quasi el Mestalla. 12 i mitja, fem una pausa per a la publicitat, tornem, vinga. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Quart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu confesionario Peugeot en Torrent y Silla. el València busca una copa dolça en la 97.7 Ràdio. Dimecres, des de les 8 de la vesprada, els blanquinegres buscaran tancar l'eliminatòria que va encarrilar l'equip amb Bono a la banqueta. Des de les 9 de la nit i a Mestalla, València-Baracaldo. Viu el millor futbol en valencià contat per Manolo Montal i Salva Folgado en esta jornada del torneig del CAO que ha de ser molt favorable per als valencianistes. Recorda, València-Baracaldo. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Tasco, Fotopro i Toyota València. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Hey! Venga, ràpidament, los 870 eh, i 32, perdón. <coughs> La pregunta es muy fácil. Puntito o puntazo? Carlos diu suerte y punto. Domingo Úbeda, eh, puntazo. Carlos Cervera Ortiz, ni puntito ni puntazo. Malas sensaciones. Está confirmado que no van a echar en enero. Según Gary Neville, no. Está per así Andreu Averola, que mes ha sigut el que ha transcrit per super la entrevista Y ahora en su Pues el TAI ya, no? Te pregunta el oyente, pues li el tall. Eh, no? ara li preguntarem. Espera, espera, un moment. toca... José Castelló Jimeno, decepción. En estos partidos es donde se consiga la Champions. Sistema 4-4-2 ya M. Faust, tal ha dado antes el partido es un gran punto, A es muy mala suerte, amb l'àrbitre, amb siempre. Miguel Enrique, un punto más de sutura a la gran herida que dejó en uno. Esperemos que se cierre pronto. Valencia Fútbol Diu... desastre de puntito al comenzar, puntito en el descanso y puntazo tras acontecimientos de la segunda parte. Sentiment BN Diu... Dona de les Baixes, que tenim nuevo entrenador, y la Roja Orban, puntazo. Bruno Diu... pero viendo la jornada, tristeza de punto. Paracetamol Diu... un punto y gracias. También un mal arbitraje que nos hace falta un centrocampista que cree juego de ataque. Frank Diu, la pregunta debe de ser una broma, me pena a aprender en serio. Javi Diu, puntito, pero el rival al que te enfrentabas y puntazo por el desastroso partido. Onofre García, però si no hem tirat a porta, en què ens, en què ens conformem? Déu meu, partit vergonyós. Pedro Fuertes, puntito i gràcies per què seguim no jugant a res i menys mal que tenim a Jaume. Ausies Chilet, vosaltres matamos, diguem-li tot l'equip en raó i mentre la federació la mafia arbitral riquense en la faena feta. Magda Niu, ni puntito ni puntazo. Regalazo de l'Eibar. Eh, Daniel Martínez diu puntazo era important prendre, eh, perdre els menys punts possibles de cara a poder remuntar jocs en Lliga. Tapón López dio puntito o puntazo, pues como la bandera del Japón o como un bebedero de pato, las dos cosas. Daniel, eh, Daniel, Martínez Diu, yo reconozco que el equipo está en física y mentalmente la situación esportiva, pero los árbitros buff. Jesús F. Punto con optimismo. El cambio de Neville es un tipo ambicioso y ganador. Me impactó mucho. En par, dio mucha suerte y regalo de Navidad por parte de Leibar. Una vez más, Jaume Domenech el mejor. Pepe Españeta, puntazo. Lamentablemente, tienen que celebrar el punto. Alberto Boy, si damos como un buen punto el empate en el campo de Leibar, nunca quedaremos cuartos. Falta actitud. Luis Ibáñez, puntazo por el patético partido jugado. No lo merecíamos. Creo que este Valencia no da para más. Lamentable no chutar a puerta. Cristian, puntito pero con la sensación de que el Valencia ha ido de menos a más. Han tirado la primera parte, necesitan mejorar mucho. Mario Kempes dio puntito, mini puntito, micro puntito, en resumidas cuentas, puntito infinitesimal. Chino crack, hombre, no van a decir que sí, que sí para subir precios. Yo creo que algún fichaje caerá. José Adiu es un punto, pero de sutura que hizo falta este equipo para frenar la hemorragia. MB Algira, puntazo para Jaume. Si era este Valencia, estaría nadando en el lodo. Eh, Diu Spider Amunt, un botazo sería enviar a Gibraltar a unos jugadores y y desintegrar el sistema en uno de una vuelta. Enrique Diu para mí es punto y final. Entre Nuno Méndez, y actitudes de jugadores me han aburrido. Pero siempre escuchando Sports a ti Muchas gracias. Tente que dio puntazo. A mí me ha sabido mal hasta empatar. Me ha dado vergüenza llevar un punto. No lo merecíamos eh, que diu el portero está para parar, o es que Valdés Casilla ocultando la importancia en su momento Antonio Armillana diu, en la 1 lo ponen para ser el mejor jugador de la jornada. Este chico promete, referencia a Jaume. José dos diu toda la razón, hay jugadores que no son dignos de llevar el escudo ni de representar este grandísimo club. Víctor LB diu puntazo perquè hem citat un entre els tres pals. Jaume Decisió portem 12 gols en contrasoles y Amund que dio punto porque a pesar del partido tan horroroso en la última jugada hemos tenido los tres puntos, hay que mejorar mucho. Bueno, pues eh, això és el que està dient la gent en el Twitter. Se lo diría enviar al compañero de Superdeport, Andreu Alberola. Hola, Andreu, ¿qué tal? Manolo, ah. Bonit, ¿cómo estem? Pues eh, preguntamos un oyente, ¿es el que no van a dur fichajes? Uy, eso es el que ha dicho Gary Neville en una entrevista al compañero Guillem Balaguer de Sky News. Sí, eh, el dia molt clar, a més. Eh? Mm, l'entrevista crec que es va fer eh, el divendres, uh -huh. el divendres pot ser, que estava per ahir el company Balaguer en, en la ciutat esportiva de Paterna i, i bueno, ho diu molt clar no? Eh, el, que va, el que va vindre és que tenint els futbolistes que té que molts van a ser dels millors del món en, en un plaç de, de... no te rigues Folgado de, do, de, dos tre, de dos o tres anys eh, ell confia, confia en, el, en, en la plantilla que té i, i ell se centra en, en la seva plantilla que diu que quan arribi el mercat de gener va aportar tres setmanes en el club i que la plantilla li mereix tota la seva, la seva atenció es que es el discurso, perdona, eh, Andreu Manolo, és el discurs de l'Aijun i és de el discurso discurs de Meriton de futbolistes jovens sí. que en uns anys van a ser bons futbolistes, van a ser millors projecte a llarg termini és el discurs de Meriton, el de, eh, el de Gary Neville. Eh, Com dèiem, Tampoc esperem un altre. Sobre aquesta entrevista li han preguntat mm. a Gary Neville en el postpartit... Anem a picar el take, que si no t'enfades. Posa-lo, I Gary Neville ha dit això sobre la possibilitat de reforçar el València. In terms of signing players, en cuanto a firmar jugadores para el mercado de invierno? I think I've been quite clear on this one. He sido muy claro al, al respecto. That my absolute attention is on the players that we have here and getting the ones that we have injured fit. Solo me fijo en los jugadores que tenemos y en recuperar a los que están lesionados. And at this moment in time, por ahora, we have I don't know how many players, 19, 20, 21. Tenemos un montón de jugadores, 19, 20, 21. You know, it's important that those players are given a pathway to improve And experiences like that out there today are invaluable to a 19, 20, 21 year old's career. Y lo que hay que conseguir es que estos jugadores progresen y las experiencias como las de hoy eh, son muy importantes para jugadores de 19, 20 y 21 años. Bueno, pues, eh, com dèiem, no sembra... Yo no sé si van a haber no fichajes, pero también ser que no sería más massa intel·ligent desde el punto de vista del entrenador y ahí tinc que donar la raó a Gary Neville, arribar a una plantilla que no està en el seu millor moment a nivell anímic i començar a dir que li fan falta futbolistes. Estàs aforant els que tens. Sí, sí, sí. Vull... El moment que defendre els jugadors que té i evitar que necessita, necessita un temps d'aclimatar-se, de, de conèixer-los bé i, i, i, bueno, i després decidirà, no? Però, bueno, si porta el mateix discurs que, que porta Meriton, eh, és normal, eh? l'han posat ells i, i tenen que portar una persona que, que, que ara pot anar en contra el que pensaré, no pot vindre així a demanar coses eh, és contraproduent eh, César, per a un entrenador que arriba no a un equip eh, parlar de que li fa falta futbolistes és contraproduent eh, això eh, eh va no. malament en el vestidor tu eres més partidari de parar obertament el que, el que penses no sé, com, com ho veus? no, no, no ell tindrà que parlar amb, amb el dueño i eh, eh, a la presidenta i bueno, que estigués, si un director tècnic o... Uh mhm. -huh pues, parlar allí, per la reunió, i normalment damunt de, de la taula, damunt del taper, posar a eh, tota l'educació del món però el que tu veus, mira, jo crec que falta això, pues, sí, i ells també, és, eh, es parla per a, per a millorar, entonces no vas a faltar-li, no vas a dir res mal, jo crec que és algo que, que és comú als equips, parlar-se, eh, que tot el màxim respecte i, i demanar, si tu creus que necessites alguna cosa, pues, demanar-ho, no? I, però també tinc que dir que ells antes de firmarlo, menos mal que te expliquen a tú lo que volen. No te volen más pensemos en la, que esta la línea a seguir y, y, tú si estás de acuerdo firmes, lo que no puedes hacer es firmar y después decir que no estás de acuerdo. Menos mal es que antes de eso, pues, no em correcto, correcte, o sigui que em correcto correcte el momento de, de discutir hasta termes en ese, en ese. Per això no estaves la setmana passada, després te preguntarem què te sembla el fitxatge de, de Gary Neville, no? eh, un entrenador que té ara mateix molts hàndicaps, novato, sense conèixer el campionat ni, ni l'idioma. Sí que és cert, Salva i Andreu, que estos detalls, eh, això de públicament defensar la plantilla i dir que no, que no van a fitxar jugadors perquè tenen molt bons, el fet de que la setmana passada no baixar al vestidor perquè entenia que era Boro qui havia tret davant l'empat contra el Barcelona, sí que és cert que estan creant en les capes més pròximes a l'entrenador, en el voltant més pròxim de l'entrenador, un lado d'optimisme no és el mateix a l'optimisme que respira en el club. Vull dir, la gent, eh, eh, certa gent en el club pensa que és un fitatge brutalment arriscat per part de la propietat, de Meriton, però sí que és cert que la gent que treballa en el colze a colze amb l'entrenador te diuen que ve amb molta gana, que té les idees molt clares i que el vestidor té moltes ganes de treballar en ell. S'ha guanyat, no?, a, a la gent en la, en la primera setmana pràcticament de treball perquè bueno, per damunt de les seues qualitats i de, i de que se l'adivina com un líder i que té les idees eh, clares i tot això, que ja s'ha dit molt diguem que, que escolta la gent i que, i que treballa en equip i que fa partícip al, al cos mèdic, eh, als futbolistes mm, no sé, són coses que les van parlar ja l'altre dia no? I, que, i, que, i que haurien de ser normals però que no, que no ho eren no? I, i bueno, jo crec que ahir en aquest tipus de, de coses Gary Neville s'està guanyant, s'està guanyant la gent. Andreu, Andreu, es escolta per antena? <laughs> Home, pues, eh, bueno, no sé si les entendrà o no, però ell té, ell té gent... Però escolta, però escolta. Ell té gent que, que, fa, que fa de traductor. Sí, sí, vale, vale. vale. Jo estic, <laughs> no, jo estic que dir-vos jo estic que dir-vos que un entrenador espanyol al nivell que té ell, a l'Inglaterra no el deixaria d'entrenar. Ell, ell ho va dir clarament. A o sigui, que... sols d'això, no tinc que parlar, dirà que no. No, no, evidentment. Eh, jo t'he dit que ell, ell, tu eh. saps que ell era comentarista de la cadena Sky News i, i precisament César li feia pregunta el dia del, de, de, de la seva presentació i iba va admetre que un fitxer com este... La premsa anglesa, a més, eh? Sí, sí, la premsa anglesa li va preguntar i Gary Neville va admetre que des de eh, la posició d'un comentarista a d'ell un fitxer com este li generaria dubtes. I jo torno a dir, el voltant més pròxim de Gary Neville sí està molt feliç i estan molt expectats i, i s'han guanyat també és cert que no en el club, no tot el món eh, pensa d'aquesta manera i n'hi ha gent que té moltes reticències, pues, com és normal, sobre un entrenador novel, que no eh, té eh, experiència a la Lliga Espanyola, perdó, que no té cap experiència en cap lliga, en cap banqueta, i que a més no, no domina l'idioma. Folgado. No, m'agradaria escoltar a César Ferrando, que jo crec que ja ha apuntat a l'inici del programa el fet de, de la llengua. Per a mi la llengua és un, és un hàndicap i és un, i és un problema avui en dia on el futbol eh, s'ha eh, organitzat tan parcel·lat, està tan organitzat, ha evolucionat tant en quant a sistemes, eh, estudi del rival, anàlisi, estadístiques, eh, vídeos, etc. Hasta quin punt, César, és un hàndicap per a aquest entrenador no conèixer encara la, la llengua. Eh, bueno, és un hàndicap, eh, però eh, m'imagino que ell intentarà aprendre el més ràpid possible i està, el Gerard també estava així, no? I, i pensa la gent que es rodejarà i intentarà traduir moltes coses i està molt proper d'ell però la veritat és que moltes voltes quan, a nivell tàctic quan tu tens que explicar coses lo camp ho tens que fer tu eh? claro. ho tens que fer tu, no tens que vindre un altre perquè jo puc dir blanc, però l'altre diu... Gris. Blanc, blanc així, l'altre... Després acaba sent gris marengo. I, i no, no, el tema de, és, és complicat, no? Entonces, eh, és... Però bueno, mm, doctores que era l'Iglesia... Si puc, puc, ser, no? puc ser més directe, César? <laughs> ¿Me dices que jo siga més directe? Sí, sí, ja, sí. Ja no, ja, no, ja no en la part tàctica, en efecte, has de dir tu blanc. En un moment donat en el que has d'agarrar un jugador i en recordar-te de son pare o de sa mare no sí. és el mateix en recordar-te de la mare del jugador que Kevin vinga diu escolta, que diu este que s'han recordat de ta mare <laughs> però mira però el futbolista ja no és el mateix no, no, però haig una cosa si estava enfadat és quan t'hi bé saps per què? <laughs> perquè quan te... t'ho dic per experiència jo estic en, en coses d'inglès i tot això Correcte. i quan tu tens que traduir i penses el que tens que traduir per dir-ho al final t'equivoques, però quan tu estàs enfadat és de carregueta, eh? <laughs> I t'entenen, eh? Tu vas rapidet i vas al tu eh, ràpid, pam, pam, pam, pam, i t'entenen. Ell ho diu, ho diu en la, en la entrevista a Guillem Balaguer, uh mhm. -huh. que, que, bueno, que vol, vol superar aquesta barrera de l'idioma per una cosa, perquè si ell parla en anglès i David o qui siga tradueix, que bueno, David és la persona que va fer és el, és el que fa els anàlisis, no? Debe ser el vídeo, que fa anàlisis de vídeo, i que ara és el traductor, sí. I que, i que ara està fent-li de traductor des del primer dia i que, de fet, va donar la xerrada en el, en el partit de l'Olimpí de Lyon. Bueno, mm. entonces, eh, si ell parla i David o qui siga traduix, diguem que eh, se perd ritme i que se perd, per tant, impacte en el missatge. I això és el que, és lo que ell vol corregir, el que vol, ell vol canviar perquè al futbolista, i César Sousa sabrà, eh, l'has de, de, de en un impacte i això se perd si, està, si és la traducció tal i qual i això s'ha de, de canviar ja però això és, és un problema, una dificultat en un entrenament però en el partit d'avui per exemple si ell volia canviar alguna cosa immediata sobre, sobre el mateix partit clar. eh, tenia dificultats eh, clar, no, no, ni sap castellà ni el futbolista que, que rep l'ordre probablement no sàpiga anglès per tant és un problema és un problema molt problema. 12.46 eh, l'altra pregunta que ens queda per fer n'hi ha temps per a redreçar això, no n'hi ha temps eh, no sé si n'hi ha temps, temps n'hi ha però conforme passen els partits la distància és cada volta major marge, marge, no? el marge, sí. sobretot tenint, al·ludint al hàndicap de la distància que comença a haver-ne va ser salvable 12.47, una pausa i tornem per a respondre aquesta pregunta Hola, família! Vos agrada la cuina i l'arròs? Encara dineu plats de calent? Pues ale. Els dissabtes, a partir de la una i mitja de la vesprada, vos espere en Levante Televisió, en l'arròs de Ximo Sí, sí, el meu, el de Ximo Rovira. Per la meua cuina passaran prestigiosos cuiners, algun amic famós, i ens faran uns arrossos mmm, per a xuclar se els dits. Recordeu, dissabtes a Levante Televisió, l'arròs de Ximo, a la una i mitja de la vesprada. I si vos perdeu algun capítol o voleu tornar a veure'l, podeu consultar els horaris de repetició en levantetv.es. Bon profit! Patrocina Arròs d'Axa, l'arròs de València. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. el València busca una copa dolça en la 97.7 ràdio. Dimecres, des de les 8 de la vesprada, els blanquinegres buscaran tancar l'eliminatòria que va encarrilar l'equip amb Boro a la banqueta. Des de les 9 de la nit i a Mestalla, València-Baracaldo. Viu el millor futbol en valencià contat per Manolo Montal i Salva Folgado en esta jornada del torneig del CAO que ha de ser molt favorable per als valencianistes. Recorda, València-Baracaldo. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Colaboren Casco, Fotopro i Toyota Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 49, València 8 amb 21 punts, 7 Sevilla amb 22, Jocs d'Europa League Deportivo de la Coruña 23, 6è, 5è Villarreal amb 27, quart és el Celta ja en lloc Champions amb 28 punts, és a dir, a 7 del València, ja no parle ni del Madrid, que està a 9, ni del Atlético, que està ara mateix a 14 punts del conjunt de Mestallà. Senyors, eh, hi ha temps, vull dir, temps sí que n'hi ha, vull dir, estem a la jornada 15, ne queden 23 per disputar-se, són 69 punts, són molts. Eh, el gran dubte és saber si la distància que han agarrat la resta no va ser definitiva perquè el València encara va tindre que mm. cremar setmanes adaptant-se a lo que vulgui Gary Neville. A veure, hi ha un problema i és que avui, després d'empatar a Aipuro davant l'Eibar, et claves a 7 punts respecte a l'objectiu de la temporada, que és el quart lloc i que és el fet de jugar Champions la pròxima temporada. En la jornada d'avui te passa Deportivo, te passa Sevilla i sort que l'Atlètic Club de Bilbao no ha puntuat en el Calderón perquè si no t'haguera eh, passat s'allunya amb la victòria davant el Real Madrid, a més, el conjunt del, del Villarreal. El problema, Manolo, és que eh, Gary Neville arriba quan al València se li endurís el calendari i a hores d'ara pues, comença el tram dur per al València de, de calendari. La setmana passada salva en Mestalla la visita del Barça, però a partir d'ara, Manolo, tot el que ven són, són curves no? en, en, el, en el calendari perquè, desgraciadament, Nuno va tirar al FEM el calendari inicial del València, que era prou eh, assequible. A partir d'ahí, aquesta és l'altra dificultat que, ha de, que se troba eh, per davant del nou tècnic, que el calendari que té pues no, no afavoreix tampoc els interessos d'un tècnic que acaba d'arribar, que no coneix plantilla, que no coneix eh, competició, rivals, idioma, mm, i que vol introduir canvis respecte a lo que venia fent el tècnic que eh, anterior. Així que jo crec que és una eh, dificultat mm, el calendari afegida a lo que acabem de contar. Estàs a 7 punts ja de l'objectiu de la temporada que és la, que és la Lliga de Campions temps evidentment eh, hi ha però és que hi ha tants problemes que solucionar en aquest vestidor mm, lesions eh, futbolistes fora de forma són moltes coses Manolo i davant totes elles lluita ja contra el rellotge com comentàvem la setmana passada eh, el, uh -huh. el nou tècnic César no, temps n'hi ha, n'hi ha temps eh, has, començat, has començat la setmana que ve que n'hi ha que guanyar entonces temps serà més fàcil de recuperar oi? jo crec que temps n'hi ha ara n'hi ha que estar com sempre tot just però jo crec que, que guanyarà la setmana que ve mos, mos supondrà un alivio molt gran per tots jugadors i necessitem que, que som millors jugadors del que hem demostrat jo estic convençut de que, de que quan es posen bé aquest equip donarà moltes alegries Sí, eh, Andreu. Eh, són 7 punts, eh? no és fàcil, però jo crec que, que, que no és una distància definitiva jo crec que el València pot superar este bagatge, però primer té dos, té dos, té dos reptes molt grans, uno de futbol i un altre de, en, quant a, en quant a la situació física, no? I ja no parle de, de lesions, sinó de, de com estan de tiros alguns futbolistes. Mm, això, òbviament, va a mermar, i és una circumstància que jo la ficaria quasi a l'altura de la que ha dit Salva, Salva Folgado, que és ara venen curves, ara venen equips forts, tu la part mm. eh, assequible del campionat l'has tirat a la basura, Y bueno, el Valencia te que demostrar si, si vol estar en Champions te que demostrar que está, que está a la altura no? de, de ser un equipo Champions y ha de elevarse per, per damunt de todas estas circunstancias. Bueno, equips, tampoc venen tan, tants equips tan forts vull dir, ve el Real Madrid sí eh, i el Villarreal però també tens, tens per enmig el Getafe i no sé si eh, algun equip més per a, per a tancar la primera volta estil eh, Las Palmas crec o alguno d'estos, no, Las Palmas ja passa per així no queden moltes eh, jornades però sí que sé que de les tres que te queden dos, són dos equips que estan entre els sis primers i el Llevantui eh, entre altres li ha pegat al, al Real Madrid i l'ha tombat Folgado volia parlar de Benur, Salva, què passa? que no t'acaba no, no, a mi no m'acaba, Manolo. Jo crec que avui el València dona moltes facilitats en la parcel·la eh, esquerra de la seva defensa. Primer, eh, Orban, desconec que li ocorre a l'Orban d'estar. Eh, és cert, tornem a dir-ho, perdona, el València va recórrer la sanció d'Orban. Sí, sí, correcte. Desconec que és el que li ocorre a l'Orban d'esta temporada. Uh -huh el de la temporada passada crec que tots estem d'acord en que quan, quan actuava ho feia, ho feia bé jo crec que tots van coincidir en l'anàlisi de que este futbolista seria titular en la banda esquerra de molts equips de, de primera divisió en suposa que és eh, per la inactivitat al que bueno, pues, eh, el tenia acostumat eh, Nuno és un altre futbolista totalment eh, diferent permanentment el superen els futbolistes que l'encaren l'As el dia que jugà davant el Rayo Vallecano posteriorment ara no recorda davant quin altre equip jugà i el, el futbolista de banda dreta el va fer Tabaco avui l'ha fet Pols també que el futbolista del, de l'Eibar en el gol de l'Eibar erra primer Orban i posteriorment erra eh, mmm, Abdenur, lo de Abdenur, Manolo, esa falta de, de, de contundencia, esa eh, suficiència en la que Voltes actua, considerada molt sobrat per arribar a determinades pilotes que, a les que posteriorment no, no aplega. No sé què li ocorre al futbolista, si és un problema d'adaptació, però de moment aquesta inversió milionària de la que ell no té la culpa, evidentment, perquè qui paga és el club, al final el preu de, de, de qualsevol futbolista, però de moment no està mostrant aquesta eh, jerarquia que se le suponía y de la que parlaven así eh, pues, Tochelse els eh, mm, el matiz Pablo Leiva o es companys de Superdeportes, César Izquierdo, etcétera que controlen de fútbol internacional parlaven un futbolista a quien yo de momento no he visto en el Valencia... ...yo creo que güey en la jugada del gol de l'Eibar eh, primera erra Orban, pero es que después... ...yo creo que erra ell totalmente... ...y es un futbolista que yo en cara no he visto... ...y me preocupa que el que no lluís que ese futbolista ...porque es el central titular que té que acompanyar a Mustafi en lo que resta de, de temporada. Té cert com el veus a, al tunisià Abdenur? Justet. Un cinc raspaet, no? Com has dit abans. Me sap mal donar-li la raó a Salva. <laughs> la raó perquè és, és, dir, és dir que, que jo està, mm. està en un baix moment, però la tinc que donar. Jo penso el mateix que Salva està. Jo també esperava un poc més, eh, no sé, va deixar també, i si ara l'esperàvem més contundent, però és un partit que, que ell té que fer ratlla, té que fer ratlla i no sabem del camp que anem, i també m'està... Esperava un poc més, la veritat, sí. però t'he dit que ens mal de la rosa. <laughs> Bueno, és un futbolista que, en ah, recordem-se, no? quan, quan se'l va portar, jo crec que, no sé si m'ho va dir César o m'ho va dir Pablo Leiva, que jo el futbolista apenas el controlava, eh, era la millor possibilitat de mercat per la València, el millor substitut possible per a Otamendi, Uh -huh. i jo crec que a dia d'avui tots estem d'acord en, que, en, que, en que no en que no, però ni, però ni, ni de lluny ni de lluny en el rendiment d'Otamendi a partir d'ahir ell no ha tingut, no, no ha tingut sort perquè va enganxar una lesió que era de 3 o 4 setmanes i va estar no sé quantes setmanes més eh, i no acaba d'agarrar-se no acaba d'agarrar-se mm, no acaba de, de superar la barrera de l'idioma tampoc i me preocupa me preocupa perquè un futbolista de la, del seu pes en l'equip ha de dominar el castellà i ell encara no el domina no sé, mm, un futbolista que ha de millorar molt les seves prestacions, perquè si no, eh, un fracàs de fitxatge. Perfecte, pues anem a anar tancant, perquè vos tenim que deixar amb el golferto pello del València Club de Futbol. César, fins la setmana que ve. A setmana que ve, bona nit, família. Adéu. Alberola, fins el diumenge. Bona nit a tots. Folgado, fins eh, demà. Adéu. demà. <laughs> Señores, señores, anem a tancar així. Recorden, demà 3 més quart, el Murciélago, el <clears throat> Levant de Televisió. A les 11 i mitja tornem els de la Ràdio Esports 97 nit. Vos deixem amb el gol del València. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. enviar una pilota Pero la entrada en segunda línea del faro de Lisboa, D'Andre Gómez, que quasi perd tras Tavillant, desde terra ha conseguido tocar y la pilota morteta va entrar dins el área va atravesar la línea de gol y se convertís en empate en el 40 de la segunda en el 85 de partit fa una volta más Gómez, el faro de Lisboa, marca André Gómez, Valencia, André Gómez 1, Eibar 1. Ben benvinguts a la vía láctea. Oh, my soul. Baby, baby, baby, baby, don't you know my love too? Honey, honey, honey, honey, honey, get up off of that money. Love, love, love, love, love. Oh, my soul. Baby, baby, baby, baby, baby, don't you know my soul.